Bai. Irailak amabi gaur ostirala data hau berrion albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, bete-betean AEK matrikulazio kampaina morgildurik dago. Ui bezala, irailarekin AEKak matrikulazio kampaina martxan jarri du berriozarko AEK iguzki plazako auzalor euskaltegian kokatzen da eta urrats guztiak eskentzen ditu. Interesdunek informazioa ondoko telefonoetan zabaldezakete bete bederatzi lau zortzi, hogeita mar, 06, 02, edo 6, 0, 6, 6, 6, Martínez Gairujo pilotariak izendaturik mareako kideak busti dira. Berriozarko rock taldea Martínez Gairujoren erronka onarturik busti dira eta nola ez busti direlaren testigantza bideo batean jaso dute. Horretan mareako kidei berriozarko parke batean ikusten zaie eta amarna lagun ura bota eta bota. Modu berean Martínez Gairujok egin bezala Kutsi eta Cesar beste pertsonai publiko biri erronka berdina proposatu diete, Eldrogas eta Roberto Iniestari estremoduroko abeslariari zuzenki. Mareako, mareak beteriko erronkaren testigantza bideoa eguzkiplaza.neten ikusgai dago. Infancia sin fronteras eh, gobernuz kanpoko erakundearen erakusketa ikusteko azken egunak. Niger herrialdean burutzen duten lanaren adierazgarri dira erakusketa osatzen duten bederatzei panelak, hauek kulturgunean ikusgai dira, zehazki hurrengo larun batera arte. Eta bestetik, desafio ikuskizuna prestatzeko garaiz da biltzate berrio Kuadrilien desafio ikuskizunean parte hartzea bultzatzea bideo bat kaleratu dute Euskararen asteko antolatzeileak. Desafioa Euskararen eguneko bazkal osteko, ostea girotzeko sortu izan da eta horretan kuadrilak bertxotan, Dantzan edo antzezpenekin elkar lehiatzen dira, irailaren nugiko desafio ikuskizunean parte hartzeko, hau zalor euskaltegian, eko dendan eta kale berrita berran izena barko da. Aipaturiko bideoa, guztiplaza.neten ikusgai dago. Eta kirolen atala irekitzeko mendi denboraldi berriari helduko diogu. Mendien lagunek seireun eta bost metro dituen notation mendiarekin ekingo diote denboraldi berriari. Horretarako zunbila herri naparrera urbilduko dira igandean bertatik higoera hasi asmoz. Hoi bezala guiziko bederatzetan eguzki plazan elkartuko dira mendizaleak. Eta mendizaleak bezala, igandean ere regionaleko mutilak mutilberaren aurka lehiatuko dira. Liga hasi berri dela, bigarren partida jokatuko dute berriozartarrek, zehazki mutilberakoen aurka. Leia berriozarko zelaian jokatuko da, igande honetan arratxeko bostak eta laurdenetan. Eta kirolen atalarekin e, bukatu azken egunak eh, euskarazko espinean izena emateko. Zuzenki gure herrian sendotutako kirol jarduera honetan izena emateko aldia gaur bukatuko da Ta informazio gehiagorako noski bederatzi lau zortzi hogeita hamar hamazazpien zenbakia. eguraldiaz mintzatzeko unea du orain. Zer dio gaurko iragarpenak arazi? Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurruko iragarpenak. Aliz, atxaldean, obero, odeiak garatuko dira. Nora bide aldakorreko bai zeule biliko da gaur atxaldean iparreki aldetik finkatuz eta noski tarte biziekin gaur ere temperaturan aldaketarik ez. hauetzen da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmk.zortzean edo ordura interneten eguzkiplaza.neten.